faro a wancan lokaci da muna yin karatun ne a tattattun mutanen da ba su mutum goma ba a wata makarantar islamiyya da muka buɗe a nan a jakaro a bayan sai departmental store wannan karamin titi a gidan marigayi dr hussein zubai wanda likitan haƙori ne a dental lokacin yana da gida ne yana karkashin health management board a nan muka bude islamiyya ta farko mai aji biyu muke karantar da yara kanana da yamma maza manya da daddare sannan kuma matan aure da safe ni da malam jibril umar mu bi muka fara karantarwa a makaranta sai na bude karatu alhamis da juma'a da yamma da la'asar wanda ba a karatu islamiyya na yara na zafi waɗansu mutane kamar mutum goma ranar alhamis sai mu ɗora aya goma mu karanta da zuwidinta da yamma kuma ranar juma'a kuma sai mu fassara ta waɗanda zan iya tunowa cikin waɗannan mutane a kudin shi marigayi da ta Hussein Zubair wanda a kofar gidansa muke akwai malayi yawo dan zabuwa tsohon ma'aikacin gwamnati ne a nan jihar kano ya taɓa ta kuma yanzu ya dawo yana aiki a cikin babu akwai alhassan bibi akwai muhammad abubakar wanda yake ma'aikaci ne a naitan akwai shi malam ido mai jabbai suratul bakara muka fara sai da muka kai ta har a wannan lokaci duk waɗannan mutane goma da na nake tunowa da waɗansu baki da wanda sun karu kowa sai da ya sun bakara kuma a cikin su babu wani wanda aikin sa shine dalibta dukkan su daga yan kasuwa sai ma'aikata na tuno akwai Muhammad Salis wanda mutum kira shi da suna dan jummai yana ɗaya daga cikin tsofaffin yan agaji na ƙungiyar izala ma'aikaci ne a CBN a yanzu haka akwai Alhaji Tijjani Wali wanda majalisinmu mu na can tsayan a kofar gidansa a kai akwai labaran tela fage ina da akwai sulaiman shi ma na a zaune a fage waɗannan da sun rage sunowa waɗanda na manta ba ambaci sunansu ba ba wai don bansa da muhimmanci ba amma dai waɗannan su suka fifice a cikin waɗanda muka yi wannan karatu har zuwa ƙarshen suratul bakara to duk a wannan lokacin islamiyyar da muke ce ma akwai da yawa daga cikin yayan alzalawal hasana a ciki an ciro su lokacin yana zaune a nan gidan wannan mai gaida na haka haka suna su daga wata islamiyya a kai su can wanda zai yi suna akwai hasan da musayin akwai sayyidi sun na nan a lokacin da yana akwai kuma su hafsatu su amina da sauransu da dai sauran ba zai yi suna ba tun da Allah ba baki arzikin ya'ya maza da mata to lokacin ta nan muke wucewa idan zamu je makarantar daga nan unguwar fage su kuma Allah jalla wa ko da lokaci muka ga shi wuce nan ba mu san juna mu da shi ba sai ji labarin islamiyya sai dai kai yaran su daga nan muka saba to ana nan wata rana tunda mun saba a da kan a wancan majalisi na Ibrahim duk sallah idan ta zo duk wani ahadu sunna da ke karo da muka sani tunda ba su da yawa majalisar ahadu sunna mukan yi kungiya mu dauki motocin haya sai mun kai musu ziyarar sallah mu kai wancan majalisi mu wancan majalisi a lokacin da inda muka wuraren da suka yi fice za mu je mu zarci imam abbas a jami'ar bayero shek abubakar jibril dr ahmad da dai waɗansu majalisai irin su alhaji yusuf abdullahi za mu je har gida mu zarce su irin su alhaji ibrahim bulbula allah ji da sauran ne wajen zuwa da suka fice da majalisai na san wajen birgiyar a lokacin nan sunnar kusan a can wajen take cikin gari wurare ne ke da dagaggu ko sarawa garin gamarwa ko da zo da nuhu shi ma ya zo fara karantarwa a nan masallaci daga baya shek ibrahim umar kabo ko da yake da malam abubakar albishir da malam da zunuhu su ne da na farko to a wannan lokaci wata rana ina zaune a gida sai ga Allah salu suka bara ina da alfarma sai ta fi shi da marigayi alhaji lawal asana da kuma alhaji sani kura ko bai samu zuwa ba ko kuma ya zo yana waje cikin rububi wallahu a'lam to su ne ita wa su uku dinnan da waɗansu ta da su ko alhaji malam dala ne ina ji alhaji malam dana ne suka eh da manu Allah ji kadai jiya na fadin ta ce malamin sauran dinki tun ne mai kokari duk wanda zai sanar tarihi masallacin zai sanar malam Allah ji kansa da gafara Allah rahmu shi suka same ni suka ce da Allah suna san in bayar da rana da zamu rinka yin tafsiri ana masallacin wancan tafsiri da nake da waɗancan mutane guda goma cewa lissarin yana da labarin ana yin sa saboda haka kuma da lawan asala Allah zikar yana da labari cewa da Allah dawo da tafsirin na a bayar da rana a nan gudu da lokacin dan su malam da zunuru kusan ayyukan su na karantarwa ya musu yawa sai na bayar da ranar laraba muka fara da malam sa'idu tun daga farkon suratul fatiha muka shiga suratul bakara duk laraba za mu yi sai dai ko in na yi tafiya a wannan lokaci matsala ta shine in taso daga fage in zo nan tunda ba ni da abin hawa amma akwai yan uwa wani lokacin su suke dauko na motocin su ko dai shi marigayi da Hussein Zubair yana da wata Honda Civic na gida yini gari. haka muke fama wasu rana ta tashi wasu rana a tura ko malam ya wadan zabuwa ko kuma Atiku Atiku Yusuf shi kuma jami'in tsaro ne a nan muka zauna da shi yanzu shi ne kwamishinan yan sanda a jihar Gombe duk wancan yayi da su muka yi mutum ne mai kokari da naci duk inda wani malami zai wa'azi shi zai zo da mota sai kai shi saboda haka yawanci su suke zirga zirga su kawo nan gura da an tafi kuma su mayar da ni gida har na zo na yi mashin suzuki na farko a 1987 bayan na ci musabaka ta qur'ani aka bani kyauta gagarin mata naira dubu daya na sai mashin din naira 750 e na ci gaba da zuwa nan kuma lokacin da ina karatu a gamin Arabic Teachers College Gwani na kammala na fara karantarwa Islamic Foundation daga nan gurin kuma sai Allah ya sa na sami gurbin karo karatu a jami'ar musulunci ta Madina so da zan tafi bayan nan da nake karantarwa dama sai ina karantarwa a Trayam Alhamis da Juma'a can ma karatun da nake na Qur'ani nan muna suratul bakara can kuma sai muka sa o amma kasa kenan tunda wanda suke zuwa suna da yawa ko da kendir sai mun kunna kendir mun yi karatu lokacin ba ba gina wannan masallacin ba dan fili ne gindin ku sani Allah ta wa inna shi yace kuna da laitafi da na kungiyar izala muka ce eh sai a bashi aka bashi yake tsara takarda ya nemo filin wannan dan ya bincika a aban lokacin ba bane ba aban development cewa wurin ba na kowa bane sai ce a nema da sunan kungiyar izala a bada wajen duk shi ya nemo da izinin gini har aka gina wajen shi ya gina shi kadai a lokacin sa banka wuri kyau to a wannan lokaci ina karantarwa a can ina karantarwa ana ina karantarwa kuma a kofar gida Alhaji Su Abdullahi to lokacin da na samu karatu zan tafi ana ta ya za a yi wannan karatu kuma wa zai ci gaba to lokacin kuma dan uwa Dr. Muhammad Sani shi ma kuma ya fara karantarwa anan ina jin yana karantar da littafin Global Maram su kuma da wani tsoron Honda Bentley din shi da rijiyar lemo zai tafi wata rana ya karaso wata rana ya mutu a hanya to sai nan da nan din da can trayan da kofi gidan da Yusuf Abdullahi aka ce lalle in nemi wani wanda zai taimaka ne nemi alfarmar Malam Ibrahim Khalil cewa da Allah ya bayar da rana a can trayan ya rika karantarwa ya sa littafin muwatta sannan kuma na laiba alfarmar san uwa Muhammad bin Usman lokacin tun da mun taro mun taso muna tare a fage gaba ɗaya kusa unguwa ɗaya mu yana cikin tsofaffin abokanai na cewa da Allah ya zo ya taimaka ya rike tafsir din nan da na nan da na turayen da kuma na kofar gidan Alhaji Abdullahi ce gaskiya abin ya masa yawa zai dai jarraba ya gani wanda ya ga ya dore ya dore na jawo shi da kyar muka zo nan gudan a darasin karshe da na yi wanda muka karanta fansur na azal kawai kafiri na muka kammala ya ga irin yadda mutane suke ce to insha Allah yana ganin mutanen za su ba da haɗin kai zai ci gaba to shi ya ci gaba da yin karatun da na tafsiri har zuwa ina ta zaton karshen suratu suratu ibrahim tun da wannan shekaru hudu bana nan ko na zo hutu bana karban karatu sai dai yanzu an zauna ana yi kuma ya ci gaba da yin na Turaim ya ci gaba da yin na kofar gida Aljusu Abdullahi lokacin da dawo daga karatu kuma na zo kuma na sake karba na ci gaba ina jin karshen suratun na alibai kai muka fara daga suratu al-isra anan bayan na dawo daga karatu madina ke inna ya ta tafiya har zuwa suratul ahqaf so tudu da gangare da ake hawa sai naga kamar akwai sakaci daga wajen yan kwamitin masallaci wani lokaci kawai sai zan yi karatu da ke zuwa kuma tun da na zan yi sai da aka wajen wata biyu ba wanda ya ce ba ka da lafiya ne ko lafiya ne abinda da ya kara bana haushi ma kenan da ce to na ba fasa gaba sai daga bayan bayan wata uku ba na zuwa waɗansu suka yi ta zuwa na ce ah, bayan wata uku ma'ana ba ku bincike kusan ba da lafiya ko yana da lafiya sai da wata uku ta wuce ce ba da gaske kuke ba gaskiya lokacin na ya fi dina na yi har zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwar Alhaji Lawal Atin rasuwarsa gaskiya tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tayar mun da hankali kwarai da gaske dan ina tuno cewa a cikin tafiyar da mu ta sunna sune tsofaffin da suka dade tare da mu musamman dai mu nan da muke tsakiyar Kano da gefen tana haka sun dade tare da mu ko muna ganin suna tare da mu ana ganin mu yara ne ba ko auren fara ba mu da shi lokacin da ni da Muhammad bin Usman da Malam Muhammad Sani ba wanda ya auren fari dukkan mu matasa ne gaba da yara kanana ake ganin mu amma sun tsaya tare da musu sun yi da mu malaman shi sai nake ba su wannan kimar da shi da Alhaji Isa Abdullahi Kofaron Bai da Alhaji Ibrahim Bulbula gaskiya ba kananan tsayayyun mutane bane duk wani irin taimako da sunna take bukata a wani lokaci suna iya ta cikin ta ko ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna da Allah ya su kabara ba sa jin kunyar a danganta suwa da sunna ko me zai faru gaskiya wannan yasa sai na ga cewa a wannan lokaci na ce ba ni dai shawara da kowa ba bayan na je na yi ta'aziyya ga iyalinsu sun taru gaba daya suka ƙara tarar min da hankali ganin su da su ni kuma insha Allah daga Laraba mai zuwa zan koma tafsiri sai mun sauka dan mu cika kyakkyawan niyyar mahaifin duk abin da aka yi a masallacin na yafe ko menene amma tafsirin nan sai mun kai karshe yadda muka faro don wannan ya zanto shi ma mahaifinku ya samu cikakkiyar ladar bisa da kyakkyawan niyyarsa cikin iko Allah muka dawo suratul ahqaf din nan muka faro dama daga nan karshen da muka tsaya muka zo muka ce ga cewa Allah ya kawo mu wannan kisa ce mai ban sha'awa kwarai da gaske a irin wannan munafaba hikanin gaskiya ni na riga na san cewa akwai yan uwa da dama waɗanda ba zan taɓa manta da su a cikin tarihin rayuwata ba musamman a tarihin gudanar da da'awa Allah ta suka bara ko da ne auren fari a shekarar 1989 shekarar da zan tafi majina ita kuma ne auren fari kaga jarraba ta ubangiji kana angonci kuma ka bar ta tafi karatu ba karamin jarraba wace ba a gidansa na zauna wato ban ji takaicin haya ba wannan ba zan manta da wannan ba malam atiku yusuf wanda yanzu ke kuma suna yan sanda a gombe wannan ba zan manta ba da shi irin abokanai na na kusa alhassan bebeji muhammad abubakar waɗannan duk ba zan manta da irin rayuwa da muka yi tare da su kuma cikin iko Allah har yanzu duk ya kasance mana tare da juna ba abin da ya fi daɗi irin wannan shekara ashirin kuna tare ita ce tarayya ta dan Allah da don wata manufa ake ta duniya da yanzu jam'iyyar siyasa ta raba ko a cikin jam'iyyar ɗaya goyon bayan wane ko na wane ya sa an raba amma tun da dan Allah ne fatan mu ubangiji ta Allah ya sa mu ɗore har zuwa tashi kiyama a nan nike son ambata muku wasu daga cikin malamai na don ba zai yi ambata muku su duka ba amma dole ko waɗanda babu yadda za a banta da su kuma waɗanda zan ambata kan ko shakka babu ko da sauran duka suna da muhimmanci amma wannan muhimmancin su da gudun game da rayuwa ta ta ilimi ko da da'awa ya tsara na sauran malam magaji haruna kamar uwa yake a wajena yanzu haka yana cikin garin daura shekarun jama'a tarayya yana ne gidan mu daya gida daya muka tasu kakannin mu daya shi ne mutumin da ya fara tsora mun alu an baki wauzal ba alu bakilan da hakun kuma yana nan da rai tun wancan lokaci da ya tsora mun wannan zuwa yanzu na san mahaddisin alqur'ani ne daga nan sai malam umaru wanda ke kamar mahaifi uba yake a waje na da shi da malam rabi'u duk suna garin koza kilomita tara in kabar daura wato dangi na ne na wajen mahaifi iyayensu da iyayen mahaifin mutum gindin su daya wannan kusan suna da gudunmawa da ta tsara ta kowa wajen karatu na alkur'ani da haddata akwai malam abdullahi zarmusi ne babban alaraman mu a nan fage wanda ya rasu kusan a shekarar 1977 Allah ji kansa yana ɗaya daga cikin damuwa ta ban kammala haddan Qur'ani ba sai bayan rasuwarsa ba burinsa a duniya ya gana haddace alkur'ani yana da rai akwai malam dawud wanda shi ya gaje su lokacin ya ci gaba da zama mai darasin mu bayan mun kammala haddan qur'ani muna ji da kuruciya da giggiwa gashi kuma ana satu muna rige lokacin da mun ma haddata kamar mutum bakwai ne kowa zai rubuto nusufin alkur'ani da ka ana takara to lokacin shi da alarabban shi har yanzu yana ne ya koma unguwar hotora da zama daga nan sai Sheikh Abdul Aziz Ali Al-Mustafa wannan mutumin Misra ne shi kuma a nan yazo na karantawa a Markas wato Egyptian Cultural Center lokacin na Al-Qur'ani na je wajen koyan harshen Larabci to yana koyar da mu tafsiri ya bani sha'awa yana da taimako wajen wajen inji ina sha'awar tafsiri saboda yana kokari idan ya kawo aya ya hadunta da waɗanda suka yi kama da ita to amma matsalar sa ya haddace izo 40 ne da biyar cikin alkur'ani bai haddace duka ba to waɗansu in ya kamo sai ya kakari ni kuma sai in karasa masa to sai wannan din ya ba shi sha'awa wata rana an yi sallah sai ya tsire ne ce ka haddace wani abu ne cikin alkur'ani ta ina haddace duka alkur'ani sai ka haddace duka alkur'ani ce sai kamo mun wuri kaza sai karanta sai in karanta ya kamo mun in karanta ko ina muka wajen rabin awa haka sai ya sadda kai kasa sai na daina hawaye sai cewa ka haddace alkur'ani amma baka iya karatun sa ba hadda ka haddace amma babu wata aya da kake karantawa daidai da dokokin karatu yace in za ka yadda zan baka lokaci ka rika zuwa nan da magariba ina sauraron karatun ka ina maka gyare-gyaren da ya dace dangane da hukunce-hukuncen tajwidi to a wurin sa na taɓa jin kalmar tajwidi ban san me ya tajwidi ba ne kuma ya yace amma dokar ita ce kullum in zo in yi masa cefa ne yi masa wanke-wanke sun da yana zaune a garin nan baya da iyali shi kuma zai karantar da ni inda ni dai ba zai iya biyan shi kudin karatu ba na ce na yadda mun taso daga JTC gwada shi na sarce wajen suna jana masa cefa ne a sabon gari sannan in komo in yi karatu na a gida sannan kuma da magariba an koma wajen sa idan mun koma har isha wani lokacin har tara da dare darasin farko da muka fara yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya zan yi isti'aza daidai a'udhu ta <laughs> muka fara yi darasin farko wajen awa biyu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da haka da haka abin ana samun ci gaba yana ana samun gyara ana samun ci gaba da sauransu ni ce ba zan sa kowane littafin da ta tajwidi ba in rike da ka kuma haka ne ban karanci wani littafin tajwidi ba daga farko zuwa karshe a wajen su komai da kanai. yana so ya saba min da hadda idan zai yi muhabara sai kira wuni labirari sai ce ɗauko mu littafi zan ɗauko masa ɗauko mu littafi zan ɗauko masa zai zauna idan zai lacca gaba ɗaya zai rubuta ta amma kuma in ya tashi zuwa wajen lacca ba za da ko takarda ɗaya wannan abin da ya rubuta yanzu ɗin nan kafin gobe ya haddace wannan ba Allah na cin su kwarai da gaske waɗanda suka daɗe ana tafiya da su za su tuno waɗansu laraba da suke hudu ba a jami'ar Bayero sai daga cikin su gurgu ne wani gajere haka to shi ne wannan kaga wannan ba zan manta da su ba to kaga waɗannan malamai na ne waɗanda suke da alaka da alqur'ani akwai malamai na da suke da alaka da karatun larabci tsantsa da kuma sauran ababai da suka shafi a musulunci daga cikin su akwai malam Muhammad Shehu wani mutumin Niger State ya karantar da mutum muna karatu a shahuci ya yi lakcarin a nan school of legal studies daga bani lokacin kun kusa da rage ma'aikata wanda ba yan asalin jihar kano ba ya zanto an sallame shi wannan idan duk abin da na karanta a larabci idan hamsin na karanta ko ashirin da biyar na ne idan ɗari na karanta hamsin na shi musamman na hau da adab da balaga na karu matuka matuka a wajensa ba zan manta da shi ba a cikin rayuwata Allah saka masa alkhairi akwai malam Isa Dallami shine limamin limamin masallacin zuwa na kurna shi kuma ya zamanto sectional head ne dama a gwale lokacin da muke karatu a can na karu da shi matuka kware da gaske akwai doctor Nuruddin Musa da Nuruddin Musa yanzu haka lecturer ne a nan School of Legal Studies ya karanta da mu lokacin muna je titi gwale to shi inda na karu da shi karuwa mai yawa ba wai cikin aji ba ta hanyar shi na sallata tafai da dama ta hanyar ulumul qur'an kuma zai bani aron su in karanta in ban fahimta ba in tambaye shi to sanin da tafai din nan ba karamin taimaka min ba a cikin rayuwa akwai malam sahabi arzai wanda kije ne a cikin tsakiyar arzai wanda na karanta littafin muqaddimatul izdiya a wurin sa da wani bangare na risala ibn abi zaid al-qayrawani kuma ta ba a lokacin nan an riga an san ni dan izala ne in na shiga ana zagi na angor shi ya fito yawa yaran kasa kasa waɗanda suke zagi amma kaga bayan ya rasu Allah dukan sa gafara waɗansu kuma sun dawo sun kin aiki da nasihar sa har yanzu suna zagi na a lungu daga cikin inda aka fi zagi na a Kano lungun arzai yana ciki ba zan faɗi sunan ba akwai malam nuhu da dagu yana nan har yanzu a unguwar da dagu gaskiya wannan na karu da shi ta fuska daban-daban abinda na karanta a wajen sa na karanta littafin riyadu salihin da kuma karasar risala da na fara daga wajen malam sahabi na arzai da kuma littattafai na lugha shi karatu na a wajen sa galibi ba ni na sa littafi ba akwai abokanan karatu da suke zuwa da littattafai zan zauna in ji sai to zan yi nawa kuma zan ji nasu wato ubangiji ta'ala ya ba shi baiwa guda uku na farko dai hafizin qur'ani ne na biyu kuma ya san lugha na uku kuma ya san fiqh malikiya din ba na wasa ba sannan musulmi mai saukin kai har yanzu yana nan mai saukin kai matuƙa matuƙa mutum ne mai zuhudu da gudun duniya ubangiji ta'ala sanya albarka a rayuwarsa na karu da shi ba karamar karuwa ba wato idan ya kawo buga sai ka ji ya jawo cikin alkur'ani ya rafi tsakanin buga da alkur'ani sannan sai shek abubakar jibrin a wurin sana na karanta kitabu tauhid kaso mai yawa a cikin sa kafin in je madina kuma in kara sashi a can a wani darasi da muhammad ibn abdullah al-gunayman ya rinka yi a masallacin jami'ar madina mala kai jibrin auren su na karanta kitabun tauhid wato limamin jami'ar bara kenan na yanzu sannan akwai dr khalid stabit wannan malamin mu ne a madina lokacin da na je gaskiya saura kaɗai in gudo daga madina saboda wahalar karatu da waɗansu matsaloli shi ya tsare ne ya hana ni gudowa sannan za a bani bincike ya ɗauke ni mu je labirarin din gidansa ya tara min littattafai ya kulle shi gida bayan awa ɗaya ya leƙo ya gani mai nake ciki ka sake komawa ni kuma ina jin kunya da sami ni ina bacci shi gani yake son karatu ne ni kuma dai kawai jarunta ne abinda laraba suke ta muku rahun saka lababan ba wai jarunta ba ce tilasta na aka yi haka na samu kai naci akwai akwai su muhammadu muktar ya karantar da mu masanin fikihu ne sosai da sosai ya karantar da mu a cikin shi ya karantar da mu littafin bidayatul mustahid wani bangare na littafin na karu da shi a cikin littafin sa darasin sana'un da ahkam su waɗannan mutane ba zan manta da su ba akwai abokanai waɗanda ɗalibi ilimi mai wayo zai karu a wajen abokanansa wani lokaci saboda karuwar da yake a wajen malamansa saboda abokanan ka baka jin kunyar ka ce su ce malamin ka kuma zai iya maka farjini daga cikin abokanan karatu da ba zan da su ba akwai dr yahaya abdullahi wani mutumin tajiri har na in jamena lokacin muna karatu a madina da na fahimci cewa lalle lalle ya karantu ya san abin da yake na rika sa tafai ina karatu a wajensa tare za mu je za mu ɗauko lakta ko mu dawo gida in sa littafin da na san ya iya kuma ni bai iya shi ba kuma an zo jira ba na fi shi maki amma dukkan ma mun yi da malamin mu ne yana nan har zuwa injin mena ya gama fi shi jini ɗin shi a sudan mun sake haɗa da shi a sudan cikin abokan karatu kenan akwai Sheikh Abdul Wahab Imam Ahlus Sunna wal Jama'a um, kasancewar muna yawan gudanar da al'amura tare mun daɗe a gadon kai tare tafiye-tafiye tare wannan ya bayar da damar karuwa mai tarin yawa sakamakon tattaunawa da za ku yi ka da abokin karatunka akwai dr bashir ali umar dr bashir bayan mana je mu ne muka saba ba a nan ba amma tun da Allah ya shi hafizin Qur'ani ne mun sa kanmu wata ka'ida ta hasuwa mun sauke Qur'ani adadi da dama mun sha yin tafiya tare kawai inda muna tafiya in shi ne yake suki ko ni muna tafi tare ko ni in karanta Qur'ani shi na saurare ko shi karanta ni na saurare don ko mun gamu a harami da mun zauna kawai za mu ci gaba da karatu ne mun sai inda muka tsaya sannan mun yi ibu goma ko mun yi ibu bakwai kuma yanzu ko za mu kawai kuma da mutum ne mai basira da kwakwalwa ka karu da shi in kana tare shi ka zo mai yawan gaske da shi kuma yanzu kuma mun dawa Allah ya sa ana tare akwai da Muhammad Sani Umar shi da Muhammad Sani dama tare muka je ATC gwamnati Allah ya kana riga shi fita da shekara ko muka je Madina riga shi zuwa shekara da sai yanzu to don muna tare kusan koyon to mun rika yin karatu suka tare misali ta tafi mu karance ko mu bude wani babi na littafi shi ya karanta ko ni in karanta mu karu juna wajen sharhi wani lokacin a yi ittifaki wani lokacin a yi mukhalafa wani lokacin haka dai ko da muna san madina haka dake sai mu yi ne don alhamis da juma'a muna tare ni da shi da dr ibrahim jalo da yake jalo goyi mun san littattafai da dama tare waɗanda cikin abokanai wanda suke abokanan karatu tsantsa wanda mutum ba zai manta da su ba a hakikanin gaskiya waɗannan da na ambata kaɗan ne daga cikin mutanen da nake ganin cewa ta kusa ko ta nesa sun taimakawa rayuwa ta ilimi da kuma rayuwa ta da'awa kuma suna da falala a kaina wanda dole in faɗe ka sawa'un sa'anni na din da waɗanda kuma suke malamai na sawa'un waɗanda muke kan matsayi ko waɗanda suke ni na tsara waɗansu daga cikin su ta fuskar shekaru suna da falala a kaina wanda ba zan manta da ita kuma yi tirafi da ita kuma ina shaidar da ku ko zama shaida akan ina tirafi da su da suke da ita a kaina ya yan uwa hikanin gaskiya wannan gaman kasar ne na ubangiji ba dabara dan adam ba a ce shekara ashirin ana darasi ɗaya ba a daina ba wannan ba dabara dan adam ba ce kuma wannan ita ce sauka ta biyu sauka ta farko mun yi ta a maiduguri ina nufin ta tafsiri da ta biyu yanzu kuma mun yi ta a kano kuma za mu yi ta uku dai nan gaba a kano tun da mun gangaro a tafsirin kofar gadon kaya shi ma wanda aka fara shekara goma da ta wuce gashi har yanzu an gangaro haka saura izin sha ɗaya kaga ai tafiya ta yi tafiya duk wannan da yi wa falla ta ubangiji fatan mu ubangiji ta'ala ya yi amfani da mu cikin ayyukan alkhairi kuma ubangiji ta'ala ya nesanta mu daga rutsuwa da kawunan mu kuma kar mu rutsu da dukkan wani abin da muke ganin mun yi na addini ko zamu yi ubangiji ta'ala ya sa mu ga kanmu ba kowa bane ba mu din amma ya mayar da mu kanmu waɗansu abubuwa a wajensa amma mu a game da kawunan mu ko ba kowa ba a wurin kawunan mu kuma duk abin da muke kai na daidai ubangiji ta'ala ya ƙara tabbatar da mu a kai wanda kuma muke na kuskure ubangiji ta'ala shi ya fi mana hakikanin gaskiya dan uwa malam sa'idu ba karamin kokari ba ko da bayan na tafi madina shi ci gaba da jan baki gaba da muhammad bin usman kaga dai shi ya karanta alqur'ani daga farkon sa har karshen sa duk fassara da aka yi ga wannan gaman kasar ne na ubangiji tafsirin da muka yi na mai dukur kuma shi yake dabbaki na gadon kai kuma ga shi har yanzu shi yake dabbaki. an ke so wani lokaci da dama a baya yadda rayuwa take kuma kana raye cikin mutane dole wani abubuwa su rika faruwa kuma dai in kana raye da mutum zaka bata masa rai ko sai bata maka rai amma duk wanda kaga sun dade fare to su sun yi hakuri da juna ne yasa suka dade tare zai iya cewa hakurinsa game da ni ya fi hakuri na game da shi yawa wannan shine kyakkyawan zaton da nake yi masa kuma ina fatan ubangiji subhanahu ta'ala ya ci gaba da ba shi hakuri ya ci gaba da wani hakuri gaba daya wajen ci gaba da ayyukan alkhairi da kuma ya da'awa kuma akwai waɗansu waɗanda ba zan manta da su ba bayan na ambace su cikin taro domin nakan kalli taimako na da'awa ko na ilimi yana da wani ɗanɗano na daban da kowanne akwai alhaji malam yana can wajen goron dutse da aminin sa Allah sani yalwa ko a banda Allah sabu Allah sani dai sabuwar yalwa sunan unguwar su abinda da zan manta da su ba akwai lokacin da nake cikin tafsirin nan na ga littafin saukani ya fito fatahul kadir kuma ba ni ne. shi kudin sa naira ɗari da kuma babu yadda za a yi samu naira ɗari da a wannan lokacin su su suka sai wannan littafin naira ɗari da juz'i biyar wannan kyautar wallahi ba zan manta da ita kuma kullum ina musu addu'a ta fatan alkhairi a kai annabi malam da lasi kuma na ji labarin littafin babul ma'a fi hadi tare da na ibn al-qayyim a kafat na jina ibn usaymin zai tafi umara sai na rubuta masa shi shi kuma sai ya kawo mu shi ba wannan kyautar ba na manta da ita tun da littattafai da a lokacin sun fi karfi na akwai wani dan uwa shi kadai na manta sunan shi kuma sai ya fara zaman tafsirin ibn kasir na rubuta ranar da shekarar a 1986 ne littafin jizi ya hudu naira 80 amma a wannan lokacin ba da wannan naira tamanin din da zai sai wannan littafi kawai dai takaici na shine yanzu na manta sunan shi waye amma na sa anan muke tare shi a masallaci dukkan waɗannan ayyuka alkhairi ne wanda mutum ba zai manta ba Alhaji Ibrahim Bulbula Allah bi kaurin shi kuma duk inda zan tafi shi zai bayar da direba da mota a kai ne inda zan yi tafiya wajen Kano har haushi yake ji idan ban tambaye shi ba abu waɗannan duk mutum ba zai manta da su ba Allah tijar kurashi na yan canji ke na awafa shi abin da ba zan manta da shi ba lokacin da na auren farko a Jos da motar sa aka ɗauko amaryar kuma ya dawo motar da kansa aka wannan wani abu ne wanda bai kamata ka manta da shi ba akwai yan uwa dai waɗanda suke gaskiya suna da dauri sosai da sosai waɗanda suka suna waɗanda ba su ko allazi bawa ba zan manta da duk irin abubuwan da suka taimaka mutum da shi ko ta harkar ilimi ko ta harkar karatu waɗannan taimakon suna da tasiri mai yawan gaske ilimi karatu da'awa wannan taimakon yana da yawa har yanzu akwai wanda ko da a yanzu ɗin daga baya bayan abubuwa sun canja ba yadda suke a da ba duk lokacin da wata larura ta kama ni ko wata zirga-zirga ko tafiya kai tsaye kan tambaye su mota ko in ce masu zo su kayan da kansu irin su hannun ibrahim dan yara gafi nan mana tare irin su dr abdullahi bature da jami'ar bayero irin su alhaji aminu umar irin su alhaji kabiru irin su bashir wanda yanzu ma tare muka zo wajen din da sauran dukkan yan uwa waɗanda suke da wannan taimakon wanda kamar sun bar kofa a buɗe ne duk inda za ni ko da na samu matsala da mota ta ko kuma a'a na ji ba zan iya zuwa ba sun zafi su su kai da motocin su duk abin da ya shafi da'awa nukan yi iyakacin kokari in yi kara su kuma hakan yakan ba su haushi dan me ban tambaye su ba ba zan yi magana a kan su lasan Bebe da kuma Umar Abubakar ba dan ina ganin wannan abokale ne yau shekara ashirin ashirin da wani abu duk abin da ya shafi rayuwar mutum gaba ɗaya muna tare gaba ɗaya hakikanin gaskiya da sauran yan uwa waɗanda ba ambata ba bana nufin rashin muhimmancin dukkan wanda ya mun alkhairi ko wani iri ne ina tuna da siya a ta sawa'un na samu faɗa a yanzu ko kuma wani dalili ya sa na manta ban faɗa ba dukkan ku gaba daya nake shigar da ku cikin addu'a kuma za mu yi addu'a yanzu ga kowa da kowa da ya halarci wannan wuri da waɗanda ba su halarci wannan waje ba cikin iyayenmu su da matan matansu da suka riga mu gidan gaskiya mahaifina na da falala a kaina mai tsarin yawa ya tsaya a kaina ya ga cewa lalle lalle na yi karatu bayan na haddace alkur'ani na zo ina neman in yi karatu aka yi ta zuga shi ana cewa yahudanci ne daga karshe da ya fahimta da kansa kuma ya yarda na ci gaba da karatu kuma lokacin na fara fatakarwa ma shi kirawo ne ya ce abu ɗaya zan faɗa maka duk abin da za ka yi su ka yi shi don Allah in dai kai wannan kare riga ka huta kar ka yi don jin tsoron wani kar ka yi don ka san ka burge wani kar ka yi kuma don wani zai baka wani abu yace in ka rike wannan kafiri ba duniya da lahira har yanzu wannan kalmar likan ji ta kamar a kunne na duk lokacin da na tuno shi Allah ji kansa da gafara ba haka yan uwa dukkan waɗanda na ambata a nan da waɗanda ma ambata ba nake san muyi niyya da kuma dukkan bukatunmu na alkhairi ni cewa ubangiji ta'ala ya biya mana bukatunmu na alkhairi abubuwan da duk suka fi karfin mu ubangiji ta'ala ya magance mana su اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم بارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في بلادنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولت له يا رب العالمين yan kasuwan mu ubangiji ta ala ya sanya albarka a cikin dukiyoyin ya tsire su daga dukkan wani sirri ko makirci ya kare su daga dukkan wata hasara shugabanninmu ubangiji ala ya shirye su shirin addini ubangiji ala ya arzuta su da mashawarta na gari masu jin tsoron Allah ubangiji ala ya kimfa son gaskiya da adalci a cikin zukatunsu ubangiji ala ya taimake su a akan shedan kar ya taimaki shedan akan su malamanmu ubangiji ubangiji ala ya kara musu ilimi mai amfani da tsoron Allah da takawa da tsayawa akan tafarkin gaskiya da tsayawa akan tafarkin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴanmu da matanmu ubangiji ta Allah ya sanya musu albarka ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani ya tsare mu mu da su daga fitintunan zamani abinda duk muke jin tsoro Allah ya kiya mana shi Allah ya magance mana shi abinda duk muka kasa Allah ya taimake mu akan sa wanda duk yake kullawa musulmi da musulunci kafirci ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa ubangiji ta Allah ya kare musulmi daga sharrinsa gidaddajin mu ubangiji ya sanya albarka a ciki kasuwancin mu Allah ya sanya albarka a ciki ayyukan mu Allah ya sanya albarka a ciki sana'o'in mu Allah ya sanya albarka a ciki komai da ya shafe mu ubangiji ya sanya albarka a ciki ubangiji ta'ala ya ba mu halal ya nisantar da mu daga haram اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين alamin sai karar da ke tafe da dukkan musibin da ake jin tsoron za su faru a sakamakon hargitsin siyasa ubangiji ta Allah ya tsare musulmi ubangiji ta Allah ya kare mu ubangiji ta Allah ya tsare mana imanin mu ubangiji ta Allah ya tsare gidajen mu ya tsare garurukan mu ya tsare jihohin mu ya tsare kasar mu ubangiji ta Allah ya tsare mana dukkan wani sharri da muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji ta Allah ya ba mu dukkan wani alkhairi da muka sani da wanda bamu sani ba اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Dan uwanmu da iyayenmu da malamanmu da suka riga mu gidan gaskiya ubangiji ta Allah dukan su da gafara Allah dalal asna mai wannan masallaci ya ubangiji ka dukan shi da gafara ya ubangiji ka tabbatar masa da cikakken ladansa da yayi niyya akai ya ubangiji ka albarkaci Amin. ya ubangiji ka zame masa halifa a gidansa Amin. dukkan yan uwa masu aiki irin nasa waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba ubangiji ka cika musu ladan su ubangiji ka tsare musu zurriya su bayan mutuwar su ubangiji ka cika musu kyakkyawan niyyar su ubangiji ta'ala ka tsare mu ka tsare zurriyar mu ubangiji ta'ala ka tabbatar da mu akan tafarkin gaskiya abinda don muka sani na gaskiya ubangiji ka ba mu ikon aiki da shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka ba mu ilimin sa wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanace mu shi wanda muka jahilta ya ubangiji ka sanar ce mu Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina mutanen da duk suka kawo sadaka tun daga shekaran jiya da jiya da yau da waɗanda za su kawo nan gaba kan abinda muka sa niyyar zamu ya ubangiji ka saka ya musu da gidan aljanna ya ubangiji ka sanya albarka a cikin dukiyar su ka sanya albarka a cikin gidajen su ya ubangiji ka magance musu duk abin da suke jin tsoro ka iya musu duk abin da suka kasa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله وعاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم يا ubangiji ka biya mana bukatar abin muka tuna ka biya mana bukatar abin muka manta ya ubangiji ka kare mu sharrin muka tuna ka kare mu sharrin muka manta ka biya bukatar waɗanda waɗanda muka roƙawa addu'a ta alkhairi ka fiya bukatar waɗanda babu mu roƙa musu ba cikin al'ummar musulmi ya ubangiji ka game mu da alkhairi gaba ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu ya ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu subhanakallahumma wa bihamdika وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين